Namaz məsəz görə namazın tərkini, küfrü gördüyünə görə heç kəsə biraz yaxın gəlin də namaz namaz namazın ölçüsünü bir də hə, kiç məsələsi gəlin belə yaxın buyur buyur yəni biraz ədəblə lazımdır hər bir şey ədəb olmayan yerdə elm olmur heç vaxtda. Əgər bir yerdə ədəb yoxsa, orada elmi heç danışmaq istəyir. Yox, Şeyx Albani, hə, istənilən halda. Çörək yenə də ədəb lazımdır, hər yerdə ədəb lazımdır. Şeyx Albani deyir ki, birinci ədəbdir, sonra elm. E, namaz məsələsinə gəlincə, namazın tərkində kimsə əgər namazın tərkini küfür görürsə, bu barədə tərəf arasında ixtilaf olduğunu digər tərəf qınanılmır. Ona xavaric deyilmir. Kim əgər bu sözü deyirsə, o xəta eləyir. Hərçən ki, Səhabələrdən birisi rəvayət olunan ittifa, e, icma sözü i, yəni icma olub olmağı orada kiçik bir ixtilaf var. Hətta icma olsa belə oradakı küfür sözün mənası nədir? Bunda ixtilaf var. Əgər orada icma olsa heç olmasa ixtilaf olmazdı ki. Əgər məsələdə icma olsaydı, ixtilaf olmazdı. İcma məsələdə ixtilaf yoxdur. Aydındır? Çünki qayda var ki, icmadan sonra gələn ixtilaf təsir etməz. İcmanı pozmaz. Əgər icma olsaydı ki, islaf olmazdı. Deməli, bu icma sözü var ha. Bu özü xətadır. Kim bunu yayırsa, onun ümumiyyətlə kim deyirsə ki, bu məsələdə icma olub, bağlandı, bunu heç bir alim demir. O adamı birbaşa bilin ki, onun elmdə payı yoxdur. Bax ki, Şeyh Seymin başqa yerə nə deyir? Şeyh Seymin rəhməhullah demir ki, məsələ təhsilası icmadır. Məsələ əgər icma olsaydı, niyə ixtilaf oldu? Niyə İmam Əhməd, ya İmam Şafi, ya İmam Məlik və qeyriləri başqa sözdür? Deyirəm ki, oradakı küfür sözünə məna nə idi? Söhbət bundan gedir. Deyirəm, oradakı küfr sözünün məqsəd nə idi? Aydındır. Qardaş, əgər bir məsələ danışmaq istəyirsiniz, söhbətin bir dənə namaz sözü namazdan danışın. Deyirəm ki, namaz məsələsində namazın tərkini küfr görənlərə biz gərəzli baxmırıq. Amma, amma ki, məsələdə şək yoxdur ki, haqq bu tərəfdir. Şək yoxdur bir zərrə qədər ki, namazı səhlənkarlıqdan tərk edən kafir deyil. Lakin hər kim orayı görürsə, biz ona qərəzli baxmırıq, qardaşımızdır. Aydındır. Bu, buna görə də heç kəsə nə xavaric deyilmir, nə heç deyilmir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ icma məsələsi deyil. Məsələdə ixtilaf var, kökündən. İcma nəqil olunsa da, hətta kimsə icma etsə də o kiməsə nisbətdə icma deyib, amma o insan sözündə, amma həqiqətdə amma icma yox, ixtilaf var. Hətta icma olsa belə kəlmənin mənasında küfürsüz mənasını hələ alimlər sələflərimiz ixtilaf ediblər. Və bizim sələflərimiz ixtilaf edibsə dəlil üzərində bizim qaydamız odur ki, biz heç bir tərəfi qınamırıq. Sən qulaqsızsan yoxsa yox? Dəlil üzərində ixtilafda heç bir tərəf qınanılmır. Hə, Bəsən bizi ki, alimləri sahabiyə qadıq. Aydındır. Mən də sahabə... Yox, sən elə deyirsən, sənə elə gəlir. Sən o iddiadasan, amma mən başqa iddia, iddiyadayam. Yəni Aydındır. Qardaş, qardaş, başa düşdük. Onları da oxumuşuq. Amma mən sənə deyirəm ki, o ilə yanaşı digər tərəfdə oxumaq lazımdır. Məsələdə ixtilaf var. Şeyxan boyunda gəlmir. Qardaş, deyirəm ki, siz mübahisə eləmək istəyirsiniz. Mən sizə məsələdə Bəli, mən də deyirəm ki, səhabənin fəhmi sən dediyin kimi deyildi. Səhabə məsələ kafir demədi. Aydındır? Sən elə başa düşürsən. Ömər dedi payı yoxdur. Sən deyirəm elə başa düşürsən ona. Onda mən yox ola bilmərəm. Aydındır? Məsələn, məsələn, Şeyx İbn Baz rəhməhullah Deyirdi ki, namazın tərki küfürdür, düzdür? Mən qabağında oturduğum şeyxlərdən biri Deyir ki, şeyx İbn Baza şəxsən sual vermişəm. Hətta məqamı deyir ki, dəstəmazlarından çıxırdı. Yaxınlaşım deyir ki, şeyx, namazın tərki hökmü nədir, küfür? Deyir, təkfir eləyə bilər mi? Deyir, yox, gedin dəvət deyin. Qulağa, deyir, təkfir eləyir, deyir, yox. Necə bəyəm, kafir təkfir olunmur? Vallahi deyirəm, bu şeyxi, bu sözü Şeyx İmbazın tələbəsi olub, yanında dərs almış insandan mən şəxsən özüm eşitmişəm, səsmən yox, çox tələbələr eşitmişəm. Deyir ki, təkvir olunur. Deyim, Şeyx, bəs necə deyirsən ki, kafir təkvir olunmur? Şeyx deyir ki, insanları təhlənkarda sürükləməyin, dəvət edin. Deməli ki, onu ehtiyac babından el ki, insanlar namaz etsə təhlənkarda eləməsin. Məsələn, ya Şeyx Fovzan, Həfzəhullah, Namazda ki küfür görür, görmür. Görür. Mən sənə bu dəqiqə göstərə bilərəm, çox soru yox. Bu dəqiqə göstərə bilərəm ki, məndə kitab öz dəstli xəstə yazılır. Şeyx Bozan ki, əhl-i sünnə və cəmənin etiqadına əsaslanılan biri odur ki, namazı tərk küfür görmürlər. Kitab bu dəqiqə məndədir. Hə. Hə də. Ne, o nə deməkdir? Başa düşmən sən sözü. Qarşımda hələ burada iki addımda başa. Deyir ki, əhl-i sünnə cəmənin etiqadıdır ki, küfür görmür. Yəni öz öz rəyi deyil. Bəs mən sənə deyirəm ki, görsən, ona görə məsələn başa düşmədin biri o. Yox, sən başa düşmədin. Deyir ki, a qardaş, sən başa düşmədin. Deyir ki, Əhlüsün cəmə etiqadını bilir, mən elə deməyəm. Deyirəm ki, sənə sözə qulaq. Əhlüsün cəmə etiqadından odur ki, böyük günaha görə heç kəs təkbir eləmirlər, necə ki namazın tərkinə görə təkbir eləmirlər. Kitab bu dəqiqə maşında da baxa bilərsən istəsən. Hə. Yaxşı, necə yanaşacaqsan məsələyə? Yox, indi mən səhv deyim, Şeyx Mazur deyim, mən səhv Şeyx Mazur deyim, Şeyx Şeyx Fozan deyim. Ona görə Marakeşdən zəng edir. Aşağı. Mən qardaşım var, namaz qılmır, dedim sən kafirsən. O da mənə dedi ki, kim bizim salmağa təşkil edərsə kafir olar, özü vasitədə o kafir Qardaş, ona görə mən sən sən Şeyx İmbaz, bir mənə Şeyx İmbazın tələbəsindən danışdım sənə. Sən Şeyx İmbazın, mən Şeyx İmbazın kitabından dedim sənə. Sən indi əgər istəmirsən tək ki, beynindəkini çıxardıb başqasının yerdəsən. Başqasının yerdəsən. Qulaq as. Qulaq as. Amma biz alimlərin kəlməsini cəm edirik. Namaz məsələsi gəlinci bizdə problem yoxdur. Namaz məsələsi iki alim arasında ixtilaf olub. Alimlərdən kimi görüb belə, kimi görüb belə, xavaric deyilmir. Namazın təsiri küfür görən insana xavaric deyilmir. Amma Yəni insan xəstədir. Xəstədir sözün mənası nədir? Yəni özündə xəstədir. Yəni o bilsin ki, xəstədir, o bilsin ki, başa düşmür, məsələn, və ola bilər. Amma namazın tərkinə görə deyilmir. Amma bəzən də insanlar namazın tərkini səbəb götürür. Çünki bu pilləkənlərdir. Namaz tərki ət, filan, filan hakimiyyət o biri tərəfdə, hə, o biri tərəfdə. Hə, bu addımlarla gedildiyinə görə kimsə bunu deyir, aydındır? Kimsə boşa demir bu kəlməni deyəndə. Çünki bu əksər insanların bəhanəsidir. Namaz məsələsi şərəflərimizə kafir görən olub. Və biz onları qınayırıq. Əksər deyir ki, böyük alimlərimizdir, Allah onlara rəhmət nəsin. Aydındır? Doğru dinə, iki xəta etdiyinə bir əcri var. Söhbət namazdan getmir. Söhbət o kəslərdən gedir ki, namazı səbəb götürüb insanları öz bidətlərinə yuvarlayırlar. Sonra o insanlardan yetərilir. Hərçəng ki, bu günlərin sən məsələn hansısa məsələdən biraz öncə biz əmanətdən danışdıq. Bu dinin bu elmi əmanət olmağından danışdıq. Amma cəmi 2-3 kitab oxumaqla, 2-3 dənə hansısa rolikə qulaq asmaqla biz artıq bir mübahisəyə qalxmaq iddiasına bu qüdrətə malikik ki, mən mübahisəyə hazıram mübahisəyə. Nə ilə? Nə qədər? Neçə insan dinin dibində oturmaqla, neçə alimlə elm almaqla. Valla təhlükəli məsələlər qardaşlar. Hər kəsi təhqir eləyirəm birinci özümü. Bidət qapıları bax belə açılır. Və sən əgər qəlbinə nifrət düşsə, sən istəsən buraya qəbul edə bilməyəcəksən. Çünki sənin qəlbində onu deyənə qarşı nifrət var. İstəsən belə, çalışsan belə qəbul edə bilməz artıq. Və bidətçilərin yolu odur ki, sadəlöv, qəlbinə iman daşıyan, saf qardaşları gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla bu bidətçilərin yollarındandır. Aydındır. Həmçin tövhid məsələsi. Sahabaya qaytarmaq. Biz də qaytarırıq deyirəm. Qardaş. Nə üçün namaza? Zəkata görə qılıb çəkib başqa qırır. Özün bilirsən. Qırmaq başqa şeydir, döyüş başqa şeydir, köpük köpürüsü başqa şeydir. Arada fərq var. Amma belə hadis var ki, belə bir hadis var ki, müalicədir. Müalicədir, namazdır və çox verir və Namazdır, bizim qibləmizə yönəlir, bizim kimi namazdır və bizim kəşkimiz əşkən yemeyen insanın namazdır. Əhməd tərəfi belə deyil də, yəni, bilirsiniz. Axır vaxtlar əhməd tərəfi tövhidin bir qismi olur, hə? İbad, hətta... Üçün ətiyimidir. Əhməd tərəfi tövhiddir. Üçün ətiyimi var mı? Yox. Amma söhbət ona gedir, əhd tövhid deyil və hətta bu gün... Aras, ixlas başqa şey, tövhid başqa şeydir. İxlasla tövhid alır. İxlassız tövhid olmaz. Qardaş, ət haçandan tövhid olub, ət haçandan ibadət olub. Allahın əmridir ki, hə. yemir və ya qadını almayın müşriklərin qadını. Allahın əmri deyilmi? İbadətdir. Hə. Allahın hər bir əmri ibadət. Hər bir əmri? Hər bir əmri ibadət. Tərizləri ibadət. Nəhirləri ibadət ibadətin bir şey... Səhillərdən çəkinmək. Nəhlərdən çəkinmək. Əgər biz Allah bizə nəh eləyirsə, əgər sən içmə biz içməyik. Sən iki elə bir şey bir-birinə qarışdırırsan, bəlkə səndə bu dəqiqə onun fərqini hissiyə bilmirsən. Sanki, yəni biri Aladağda, biri Qaradağda iki şeyi bir-birinə elə qarışdırırsan ki. Qulaq as. Bir insan. Yəni mübarizə eləmək istəyirsən. Qardaş, sual versəniz cavabını gözlə. Sahabiyə qaytarırsan, amma sahabiyə keçsən alimə. Hani sahabələr bir vardı belə olur. Və biz onun haqqında, hətta bu İbn Teymiyyə kitabına son yazdım ki, Xətalı 29-cu işte, o şeydə Qardaş, yaxşı. Yaxşı, sualına da cavab verim. Sən çox vaxt birisi İbn Teymiyyə namaz qılmayanı kafir görür. Görmür həqiqətən. Deyir ki, biz Evet, ya sualı vermişsənsə, sualı vermişsənsə icazə qayıdır da, hüccət qaldırılıb ya qaldırılmayıb. Sual vermişsənsə, o, o kəslər ki deyir ki, qal, şey, təkbir edilir, onlar yəni o deməkdir ki, hüccət qaldırılıb. Aydın, burada başa düşülməyənlər var. İndi qulaq as qardaş, sual vermişsən cavab dinlə. Əqidəsidir. Sual vermişsənsə, cavab. Sən sualı verirsən, sonra dalınca o qədər söz edirsən ki, məsələdən başqa-başqa məsələyə keçsən səhab, əlbəttə hər bir şey səhabə fəhminə qayıdır. Əgər səhabə fəhmindən kənara düşürsə mütləq dəlalətdir. Və həmin namaz məsələsində də, qeyri-din, tövhidi məsələdə də hər şey səhabə fəhminə qayıdır. Yəni o qayıdacaq, o sən əsər ibadət deməyin məsələsinə qayıdacaq, o yaddan çıxmasan. Çünki orada xətadır məsələ. O məsələ namaz məsələsinə gəlincə, səhabə fəhmində o küfür görülür. Lakin o küfrün mənasında bugün alimlər ixtilaf deyiblər. Biz ne deyirik ki, o bir tərəfi qınamırıq. Çünki alimlər sahabənin təhlilində olduğunu onda ixtilaf deyiblər. Və sənin haqqın yoxdur ki, hətta oraya görsən təkvir eləmələri qınyasan. Haqqın yoxdur. Niyə? Hə? Qınamırsınız da diyə baxsan bu e, mübahisə zəmini qalır. Qulaq as. Qulaq as. Səhabəyə qayıtaq, səhabə belə görür səhabənin görüşünü alimlərdən bir çoxlar, daha doğrusu əksərli başa düşür ki, kafir görmürdü. Küfür görürdü, kafir görmürdü. Yəni, İslamdan çıxartmayan küfür. Necə Peyyəməsən buyurur ki, müsəlmanı öldürmək nədir? Küfürdür. Yəni nə? İslamdan çıxartdığı, deməli, küfür sözü İslamda bu mənalara gəlib və səhabə bunu bu mənada gördüyünə görə. Və bunu necə cəmləyirlər? Digər hədislərlə, şəfayət hədisi ilə, başqa hədislərlə ki, qəlbinə zərrə qədər iman olan Yəni namaz qılmayan insanların cənnətə girəcəyinə yaxşı əgər cəhənnəm kafir olsaydı əvvəl cəhənnəmli olmalı idi. Deməli biz bir məsələ bir dəlillə götürmürük, bütün dəllər cəmliyi bir araya. Keçək o bir ət məsələsinə məsələn. Dedik, hər bir şey Əgər onunla Allaha yaxınlaşırsa, orada əcr var. Allah üçün bir şeydən çəkdirsə, orada əcr var. Amma o deməkdir ki, hər bir şey ibadətdir. O deməkdir ki, ə, məsələn, əti yeyim, yeməyim ibadətdir. İbadət başqa şeydir. Aydındır? Qardaş, deyir ki, hər bir şeylə, hər qadağandan çəkmək ibadətdir. Amma əslində öz ibadət deyil. Onu, biz biz yatmaqla da Allah istəyirik. Durmaqla da Allah istəyirik. Allahın vəcini istəyirik. Su içənlərə, çay içən, oturan, duran, danışan da hər bir şeydə. Allahın vəcini istəyirik. Bəli, belədir. Amma demək deyil ki, yatmağımız ibadət, durmağımız ibadətdir. Yəni yatmağımız da əcr qazanılır. Əgər insan niyyət eləsə, durmağına da əcr qazanılır. Ona görə məsələlər qarışdırmaq olmaz. Aydındır? Arada fərq var. Arada fərq var bunların. İncə bir fərqdir. Aydın məsələ yoxsa yox. Qaldı ki, tövhid məsələsinə gəlincə, tövhid bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və şirk, tağut onun əks olan bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və hər bir kişiyə, qadına, böyüyə, kişiyə zəruridir. Zəruridir ki, bunu bilsin. Bütün ibadətlərdən də öncədir. Tövhidi elinləri almaq və ona etiqat eləmək mütləq lazımdır. Və bunda şək, şübhə yoxdur. Bu məsələdə şək, şübhə yoxdur ki, tövhid ən birincidir. Və onun ciddi olan şirk və tağut ondan keçmək ən birinci, bunda şək, şübhə yoxdur. Ona görə baxsam, bütün sənətlərin ən birinci öyrətdiyi, çatdırdığı, başa saldığı hamısı nədir? İman məsələləridir. Hamısı əqidə məsələləridir. Amma bunun mübahisəsi getməyin yeri yoxdur. Aydındır? Sadəcə məsələ ona qayıdır ki, hər şirk eləyənə, ya küfr eləyənə ona küfr mü, kafir mü hökum kəsdir? Yoxsa İslamdan çıxarmayan böyük küfr mü hökum kəsdir? Xəta bax buradan doğur. Xəta bu nöqtədən doğur. Bunda şirk eləyir, Allahın yoxunu eləyir. Biz məsələlərə tək-tək qayıdıb araşdırmaq istəyiriksə, Deyirəm ki, əgər istəyirsə, bir-bir məsələ qoyun, məsələlər arasında fərqi yoxdur. Amma, yox deyirsən, yaxşı, yox, amma, amma... Umumən bu günləri bir insan başqa bir sual versə, əlhamdülillah, bilirsən yaxın məsələ. İcmadır ki, əməllər imamdan. Bəli. Bəli. Bəli. Hansı bir insan sırf əməllər imamdan deyilsə danışırsa və yaxud da ki, nə bilim, artırma, imanın adlanması üçün və yaxud ki, nə bilim, əmələ imanı bir söhbətdir. Yəni, bir ağlarına soxanlar, Bizim Abu Sözler bir varız ve acaba bu günler hansı bu el ehli mesela alimlerden bir soru. Bunun ağzından vurursan orada vurabilir de burada vurabilir. Başka sadece vurabilir, burada vurabilir. Buranın üstünü diler, kimin can üstünü diler, Ama bu günler kimse burada. Emeller imamlandı diyenler, emeller imamlandı. Ya Abu Hanife'nin çıkmış fikirlerini kalkarız diyenler. Ama emeller imamdan ayıranlar. Adı nece oldu sen kadar? Adın? Farhan. Fərhad. Bəli. Fərhad, bu günlərin bu məsələyə danışanları başa düşdüm. Başa, niyə ona qarşı gedirib onun ağzından vurulmur? Bu cür hansı bir qardaş olan tərəfdə mən səhv edirəm. Məsələn, mən səhv edirəm. Mənə 70 dənə üzüyü gətirməlidir. Çünki müsəlman müsəlmanı 700 yüzə gətirməz, amma müsəlman müsəlmanı 700 yüzə gətirməz öz məclisinə bırakmaz, salam aleykum demir, nə bilim başqa bir yollar axtarır, adlar qoşu keçmişəm, siz mən səhv eləmişəm, bir kəs namaz mən kafirdim, məsələn, atanın müsəlman görmüşdür. Amma bu gün nə icmaya qarşı, İblis Eymə iman kitabını oxusan görəsiniz, icma icma haqqında gətirir ki, yəni icmaya bilərəkdən icmaya qarşı çıxmış küfr eləmiş olur. Bilerekten her bir şey küfürdür. Ha. Şey yok. Elbette bilerek dediğim kesta şey misvak inkar yani kafir. Şey bu günlere onların ağzına vurmayan insanlar, vurulanlar içindir, vurabilenler içindir, vurabilenler sizsiniz de. Bugün vurmayan, ona mənim kimi, bunun kimi, bunun kimi qardaş qardaş qaytaranda siz 5 dərs kitab oxumusunuz, 6 dərs heç nə bilmirsiniz yəni kimsə şişirdəndə bu belə problemlər yaranacaq, bir-birinizə düşmək. Fərhat, məsələ orasındadır ki, düşmənçilik yaranmalı da, yaranmalı çünki iblis ilə gecə gündüz bunun üçün çalışır və bidətçiləri elə azdırmağında da iblisin məqsədi odur ki, azdırsın. Bidətçi bütün bidətləyənlərin hamısına hansı ki bidətlə israrlıdır, davamlıdır. Hə. Və bu yaranmalıdır, bunun söhbəti yoxdur. Və bu gün deyirik ki, əgər kimsə 5-6 kitab oxumaqla, alimlərin dilini dibindən elmə almadan, onsuz ki, başa düşməyəcək. Bu günlərim hətta münaqişə edəsə səhərə qədər, sübh namazına qədər oturub burada münaqişə edəsə belə, skor aparsaq belə, dəlillər gətirsə belə hər tərəfdən, onsuz ki, həmin insan qəbul eləməyəcək, başa düşməyəcək. Niyə? Çünki o insan onu başa düşəcək səviyyəyə çatmayıb elmi mümkün deyil. Bir insan, biraz öncə misal çək, dünyəvi misallar ki, başa düşməyə. Bir insan, deyək ki, oturur, 3 gün, 5 gün e, öz ustasının yanında hansısa bir sənəti öyrənir və sonra sonra deyir ki, mən ustayam, mən çalışsam onu sübut edə bilmirsən ondan başqa tərəfi. Çalışan, çünki onun gördüyü, bildiyi bu qədərdir onun başa düşdüyü bu qədərdir. Yəni birinci uşaq məsələn bir üstəyə birdən başlamayıb, integraldan başlasa, onsuz ki, bacarım küfr eləməli, təkfir eləməlidir. Dini məsələlərdə belə başlananda. Aydındır? Sən deyirsən ki, yəni belə deyə bilməz. Həqiqətən də belədir. Həqiqətən də budur. İnsan sadece özüne çatmır diye, özü başa düşmür, düşmür diye. Yani belki ona belə deyilir. Ama normalde hak budur. Görsən budur ki, adi kişi tövbidi məsələlərdə belə səhlənkarlıq var. Hansı ki, ən əzəmətli iş tövhiddir. Adam verilir, Amma ki, baxırsan ki, məsələn, deyək ki, elə böyük məsələlər ki, fikri məsələlər ona böyük alimlər ancaq yanaşırlar, onları belə atalıqdan yüz atlar. Hmm. Onsuz ki, məsələ budur. Sən yəni dedik, onlar kim o cür deyirsə doğrudur. 5-6 kitab oxumaqla, el məhlin dinlə öyrənməyən və bu böyük məsələ girişibsə, o iki gün ustanın yanına gəlib, gelib ustalığı bilmək iddiası düşənlərlə eynidirlər. Əgər daha ziyadədir ki, bu dini Allahın dinidir. Əlbəttə belə olmalıdır. Elhamdülillah, həmd olsun. Oldu görüşərik. Mən Allah kərdanım, salam. Buyurun. Axı, sizə sözüm var. Bax, ya bu məsələ var, qəbir əhlinlər adına müşrik demək olmaz. Bax, bunun prosti bu məsələ şəxsən sənlə, şəxsən sənlə bir çox dəfələrlə söhbət olunub, sən o məsələdə mübahisə aparsan. Qulaq assan mənə, yəni Əgər mən sənin sualı verməmişəm, mən başa düşürəm, nə deyirsən sən? Yox, vallahi bir dənə qulaq as, deyim sonra. Sahib. Bax, bir dənə Ay sahib. Qoy deyim sonra. Ay sahib. Bu məsələ şəxsən sənlə 10 dəfələrlə söhbət aparılır. Mən yazmayacam kimsə məndən daha. Mən sənə yaxşı yazmam. Tural var, Tural Nazan var. Dolayısıyla, əlhəmdülillah, mən demişəm ki, Şeyx Hüseyin icazə vermir. Şeyx Fazlın icazə verir. Şeyx Salih. Aydın da. Ümumaz icazə verir. Aydın da. Mən niyə xavarda olmalıyım? Baş qəbrə, baş gedir Allah nə gəlsə səcdə edir. Çək pauzanı, deyir ki, problem yoxdur. Onun ismi üzərində. İstəyirsənsə, istəyirsənsə, çıxaq ya bir vaxt təyinləyək, ya mövqe gün təyinləyək, sənlə oturub söhbət edək istəyirsənsə. Sadəcə aydın da məsələ aydın nə demək istəyirəm sənə. Söz deyim də, xahiş edirəm. Deyirəm ki, hə, de yaxşı, de onsuz mən eyni cavabı sənə verəcəm. Çünki mən bilirəm ki, bu sözün səndə davamı nədirsə, mənim xəbərim var, ona görə bunu deyirəm. Hə bu məsələdə alimlər ikidə, iki qovlə bölünüblərsə, icazə verənlər və verməyənlər. Bəs mən də ver, verənlərin tutaqçı rəyində verəydəyəmsə, niyə görə mən məsələ təşvisi olam? Yəni, bunu niyə belə istəmək lazım? Biraz öncə qardaşa o suala, eyni suala mən cavab verdim. Qız mən eşitməm, mən çox daxiləyim, ona görə gəldim. fotoğraf hassasiyeti senden daha az. Eyni suala karşı cevap verdim ben. Diyorsun ki buraya da var da yani bunu da alma değil. Şey cevabı verdim. Bundan cevap verdim. Yani bu ben gözümden yok. Ben gözümden Böyle bir şükür şey el ya bir insan. Sen özüm yaptın bence. Şey. Kafe Allah Allah Kur'an'da kafe Bakara suresinde üç defa. Bir defa kafirler müminlere Allah'a kafirlere. Bu günleri icmanı söyleyen insana kafe deli. İcmanı ne? İmtihanı deyən insanlara, səfil, başdan xarab, başı düşməyən, demək. Və yaxud da ki, Fərhad. Qardaşım bir dəqiq, sənə niyə görürəm? Mən niyə görə sən inanmalı, sən niyə görə sənə deyirəm? Şərtlən deməm. Çünki sənin, əlhamdülillah, oxumusan, sənin sözün götürülür. Sən sahibinizin, mənimkin başqasının qabiliyyət sözü götürülür, qabiliyyət, qabiliyyət edin kəmini. Bir mənlik gör. Niyə görə mənlik olmalıdır? Çünki demək, səfil dediyin müsəlmandır. Səfir sizin icmanı deyən adamdır. Əməllər imandan bu icmad şafii, bunu gətirir, icmad buna qarşı çıxan səfirdir. Amma səfir bizə bildir. Səfir əməllər imanı kamilmanı şəhsdir demək, Pahalı sözü de bu pahalı sözü sen o qəşəng bilirsən. Ay Fərhad. Ay Fərhad. Bu siz elə bir elə bir yanaşırsınız ki. Faydanı çıxırıq. Faydanı çıxırıq. Mən elə deyir. Söz əxi bu şeyi elə eləyin ki, yəni qardaşlar bir-birinə xavar deməsinlər də qardaş. Bir-birinə deməsinlər. Bir tərəfdədir. Bu niyə demədim mən? Mən alim, alimi götürmüşəm. Şeyxsan bir müddə məzun fətava da gətirib. Allah subhanahu taala deyir ki, hökmü. Bax, bir dəqiqə, baba, bir dəqiqə. Gətir, bir dəqiqə. Sən dedin həmin şəxs olsa Naxçıvan üzvən olub nə qədər? Yox demir, ben ne dedi ya? Yok, kulak at, kulak at, kulak at. Yok, yok problem yok. Yoktu, yok, yok. Bana dediler ki, çıkamaz, çıkamaz derden şey programı barrak bir Nə olur? Qulaq assan. Nə deyən yox. El məhlindən, el məhlindən xavac deyən var. Yox, yox. Niyə ona demir sənə deyir? Allah bilir. Çünki onun dediyi başqa şey, sənin başa düşdüyün başqa şey. Sən başa düşdü qardaş, nədir? Vaxt təyinlə, haçan istəyirsənsə, kimlə istəyirsənsə fərqi yoxdur, problem yox. Qardaş, vaxt təyin eləmək də məizəsi vaxt. Mən sənə iki dənə baldan kitab verim, özün oxu. Məizə çox da orada açıqlayın. Şeyh deyir ki, isimlə ölçüm ayrılır. Allah Taala deyir, bunu ayrılıb, ayrıb İbn Teymiyyə. Abdüllətif Əli Şeyx, bunlar zalimləri hamısı. Hə. Deyiblər ki, kim küfr edərsə, onun kafir ismi üstündədir. Hüccət iqamətsiz ona hərb və ya daxilət hökmü tətbiq etmək üçün. Yəni bu doludur yəni, sayı hesabı yoxdur onun. Yəni bir dənə bunu götürmüşəm qardaş. Belə də ki, dolu daxı 300-dən çox video tərsindir Azərbaycanda. Sonra alimə deyir, qarrasından hamısı deyir ki, olar da nə var? Ay sahib, biraz öncə sənə dedim, sən söhbətə başlayanlar ki, Hı. Mən istəyirsən səni tanıdığıma görə. Sən mənim nəyimi tanıyırsan? E, mən nəyəm ki, başım? Hə? Residivistlər. Yadına bizim evdə oturub söhbət. Axtarsan adamı. Bizim söhbətimizdə oturub söhbət eləmişsən. Qardaş, evdə oturub. Görəyim. Bizim evdə oturub söhbət həmin yadıma gəlir. Yadıma gəlir. Ya az çox səni tanıyıram deyirəm. Tanıyıram da əlbəttə tanıyırsan. Mən yəni nəyimi? Ona görə sənə deyirəm ki, sən bu məsələlərdə yox, ümumiyyətcə səndə Nəsə, söhbət saxlayaq sonraya. İstəyirsən, istəmirəm cəmaat sizə söz deyim. Yox, mən əlhamdülillah nəsə bir problem varsa buyur. Yox, mənim işimə döz gəlmə yoxdur. Hə. Əlhamdülillah bildiyim məsələ odur ki, xatada bir nəsə belə bu bir üstə gəl, biri bilməyən insan inteqraldan danışa bilməz. Qardaş, bir istəyəcək. Tövhidin əsaslarını, onu tərəf yoluna başa düşməyən insan təkfir məsələni danışa Mən də deyirəm ki, bax, bu sual bunu götürmüşəm internetdən. Rəsim ərəbcəyə belə qoydum Google Perevotska, tərcümə elədi. Bir dənə sözü də tapmadım. Adaya sözü mən də tapmadım, düzdür? Onu da Baranovdan bir tər belə hərflədim, tapdım da ki. Cümləni belə düzəltdim, qoyuram qabağa. Şeyx deyir ki, şirk eləyənə müşrik deməkdə problem yox. Aşk. Bu nə başa? Nə gözəl. Sən özün hər şeyi ortaya qoydun. Bugünkü problem odur ki, sən zorla axtarmağa, qulaq as. Sən zorla axtarmağı, bacarmağa hərəkət etsə, Baranov, Google, o bu etdiyi halda sən onu başa düşəsən də. İndi sən mən başa sal, qardaş, tələbi deyilsən. Sən də zahil adamam. Sən mən də oxuyub mən niyə qoysan altını? Mən başa sal. Sən başa Deyirəm ki, sən istəyirsən həmən görsən gözlə də qardaş. Bilmirlər, bilmirlər onu. Hə, qardaş olmaz, sözdür biz ona. Qardaş, biz bir danışıq, əsbər oldu, biz bir Həqiqətən niyə? Mən sənin yanında haqqım var, düzdür qardaş, mən müsəlmanam, sən də elmsən. Allah da elmi bərəkət. Amin. Mən də oxuyuram qardaş. Mən çaşdım, xavaric olmuşam. Sən mənə izah elə ki, əxi, bu məsələ belə deyil. Bax, görürsən, filan kitabında şəffazdan deyir ki, yox, qəbri əhlinə quburilə birbaşa müşrik demək olmaz. Çünki onlar bilmirlər, cahildirlər. Ya böyle yani, şeyleri götürmeli. Bence, orada, orada, orada. Bence, Akşe, ay, ay yaşa. Bu mesele, ay yaşa. Ay yaşa. Bu mesele ona görə qoyulmuyor ki, onu öyrənmək üçün. Mən neyin danışmaq istəyirsiniz? Yəni, əslində məsələ gün kimi aydın məsələdir. Ona görə indi danışmaq istəmirəm ki, qulaq asıb danışma. Ya səbir edəcəksən, dinləyəcəksən. De ki, bu xavaricilərin deyil. Elə deyil. Elə deyil. Bugünlərin bu sözü deyənlər xavarici apar ona görə belə deyilir. Ona görə xavarici hökmü deyilməli yeri var. Var yeri, bəli ola bilər ki, mənim üçün olsun. Amma biz bəlhəmlə, biz belə heç... Biz deyir, bizim hər kəs, hətta yerdə Rafiz deyir ki, mən təmizəm, mən yaxşıyam, olsun ki, hər dəlil gətirmək istəyən, hər mən deyən yaxşı olur ki. Dəlil gətirmirik, alimlərin kitabını yaxta qırağa, yaxta... Köpəyi demək rahatdır. Problem orasında ki... Köpəyi kimsə deyir. Problem orasında ki, problem orasında ki, ya qulaq asmaq istəmirsən, Bu koymuş anahtar. Ben size ki bomba. Ben sana diye başa düşürüm. Ben sana cevap veremem. Ben sana cevap veremem. Diyemem ki sen bunu başa düşmək üçün. Oradan buradan iki kəlmə ilə yox. Oradan bir kəlmə uşaqlar oxumuşam. Oxuyuram hamısını. Deyirəm kitabı tövdə oxudum orada gəl. Üç əsas oxuyuram orada gəl. Deyirsən onlara müsəlman deyirsən onlara müsəlman müşriksən. Sən Sahip. problemi orada məsələn sen alimən dinini almamısan. Bir. İkincisi, ikincisi qulaq as. Yox sən mən mühakimə edəmsən. Yox adını bilmək alimin adını demə. Yəni əgər səni tanıyacaq bir alimin adını demə. Məni tanıyacaq, səni tanıyacaq. O bilsin ki, sənə təskiyə verir. Yoxdur axı qardaş. Birinci tələbəsən də qardaş. Birincisi var. 5 dəmişdə oxuyur, var. Hər şey var da. Biz yəni bax, söhbətlə getmir. Lap sən şeyx olsan belə qardaş. Sən özün mücərrəd məişət sən imkan verdi fikir danışa yoxsa yox. Yəni məsələ məsələ alçatmaqdır. Yox, əsas. E, Məqsəd kimsə məndən söz götürməsə odur. Buyur. Yox, deyirəm ki, sənin məqsədin nədir bura məclisə gəlməkdə? Danışmaqda da burada məqsədin nədir sənin? Sabit deyim qardaş. Sənin məqsədin bəllidir. Qoy mən sənə deyim. Sənin məqsədin öz bidətini ucaltmaq üçün. Qaldırmaq üçün saxla. Sakit ol bir dəqiqə. Problem yoxdur. Sakit ol bir dəqiqə. Ucaltmaq üçün. Hə, Başqasına xəbərin olsun. Qəlbinə yox, qilmətinə deyirəm. Niyyətin bilmək. Sakit dur, axıra qədər sakit dur özə. Sənə mən, yəni sən kimdən elm almısan, kimin təzgəsi vardır, bu nə deməkdir? Deyirəm, bəyəm kimsə öz eləyamcı sənin qabağına qoymalıdır? Bəyəm sənə gətirib hər şeyi göstərincə? Kitabı yazılıb, kimin yandan kitabı oxuyub, kim ona bunda icazə verib? Sardım sən, mən sənə sus deyirəm, hər danışırsan, ardın başa düşmüsən. Mən sənə deyirəm, sus, sənə danışırsan. Sən mənə saldın, deyirsən, bir dəqiqə danışmırsan, mən yaşamırsam, cavab versin. Mən dayanmırsan, sən dayanmırsan saati. Mən sənə deyirəm ki, sənin bu danışıqda, istəsən and içirəm ki, məqsədin haqq haqqdan aid olmaq deyil. Vallahi ki, mən haqqdan aid olmaq Allah şahidsən bu qardaşlarla qardaşların arasında ixtilafı götürmək və istəyirəm sən deyəsən o haqqdan aid olmaq deyil. Əbrəhimlə müşrik demək xavarişlik deyil, o qovuldur. Onlar zəif hesab edir. Amma onu deyir ki, qardaşlar bizi kimi qardaşlara müşrik demək, şey, xavaş deməsin. Mənim məqsədim budur. Söhbət ondan gedir ki, əksəriyyət bu günlərin bu cür səbəblərdə bu cür səbəblərdə istifadə edir. Onu deyən qardaşlara haqqı var. Ona görə deyirlər ki, bu cür düzdür, o rəy var. Bildik biraz öncə namazda o məsələ var. Lakin bundan istifadə eləyib cəmaatı azdıranlar, müinlərin səbəb gətirirlər. Ət, namaz filan Ona görə ki, öz, ona görə ki, haqqı o məsələ başa alsın. Ona görə gətirmirlər. Ona görə ki, öz bidətinə, öz mənhəcinə, öz yola dəvət etsin ona görə. Məsələ burasındadır. Aydındır. Söhbət şəxodan, şəxodan şəhər şəhərlərindəndir. Sənin yolu şəxodan. Kaş ki, kaş ki, heç olmasa bircə şeyxə, deyəlim, məsələn şəxodan təqlid edəcəksiniz. Gidir şeyx, amma təqlid edin, amma sələf şeyxlərindən birinə. Bu, bu günlərin istəyini alınız oradan kəlmə, buradan bir kəlmə götürməklə, bu elm deyil. Bu, tərfiyyatı axtarmaqdır, hansı ki, İmam Əhməd haqqında deyir ki, o kəs dindiklərdəndir. Məncə kifayətdir. Məncə kifayətdir. İstəyirsə, haçan keçirsə vaxt təyinlə, problem yoxdur. Haçan vaxt istəyirsə, vaxt təyinlə. Salam aleykum.